أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن butun dunyodagi tog'utlar jamlanib nima makrlarni qilishsin alloh azza va jalla tavhid ahlini o'zining ustun saltanati va qudrati bilan salomat qoldirib bu dinning himoyachilari shundoqla rasululloh sollallohu alayhi vasallam mangan yo'lni davomlashtirg'uchi va cho'g' tutquchi ummatlar qatoriga tanlab keldi va kelayotadi u birodarniki tuyen tuyen ishlamaydi balnosti shu birodar shala qildi o'zini ko'kragan haqiqiy bir erkakdek kofirni oldi o'zini bir bo'ldi inshaalloh yuz darajada berishga alloh alloh azizligini tilayman biz ana shu yerda chekinayotgan ayollarga yerda yo'tilayotgan yerdalar qarab yig'lab ketdik rabbimiz bizni mushu orqali sinovdan bo'ldi ana shunda o'tadi biz yig'layapmiz endi masalan biz tug'an nuqtaning oldidan uch birodar o'tib ketib boradi-chu qamlashchi endi uch birodar o'tib man shuni qalab turman u birodarlar kofirni oldiga ketib boradi qamlashchi atqili u haqiqiy erkaklik erkaklar ekan ma u ma erkaklik ma ish ekan mana deb o'tiradi qasha ابنك من يحوط حياضك من يموت kufr ahli va yolg'on iymon da'vochilari birlashib talay malomat toshlarini otgan va etivatgan bo'lsimi o'zining shariat yoki shahodatdan iborat ulug'vor g'oyalari bilan tuzilgan muvahhidlar sipi hali ham ahdisiga vafo qilib turmoqda barliq qarindoshimizga vasiyatim alloh taolo jangga chiqaman deb nurg'un oyatni tushirdi cihat perz, in qılab boldu. Birincisi kafir basıb kəp boldu. Xəlifimiz çağırıb boldu. İkisət gəliş boldu. Bu şunda vaxtda özümü kabul qılmayıtqan cəhətə duç gəldik azi. Azi muşu putu yok, bir qolu yok, Nurgun eri pendaşımız mı cəhətə çıktı azi. Hətta ki ayalımı çıktı, cəngə. chiqdi jangga ayolimi bir ko'zangni ko'rib turdi endi haqasanglar shunaqa ibrat elanglar dinning yukini ko'tarish uchun kuchingni yetishi xizmat qilinglar qarindoshlar من يطير لموته كل خب مشرك شوق ulardan ba'zi rijollar aynul islom mosul raqqa falluja qatarlıq rayonlarda dunyo ahliga tavhidning qaddini sahobalar jasoratini bir eslatgan edi mana endi necha kun burun barka viloyatidagi murtad bekiki va salibiy amerika bilan bo'lgan shiddatli janglarda bu tavhid qoşunudun yana bir turkum sodiq ummat erkaklari va cismi ojiz ammo qalbi tog'dek mustahkam muvahidlar bilan birlikda sumayya safiya Xəvlə, va hansolarning qizdir bo'lgan izzat qadrini bilgan pok kipbatlik muvahidalar ham dunyo ahliga sahoba ayollar hayotini va shijoatini eslatdi bu yerda shu kuni bir qo'zg'olondak bir jam bo'lib ketdi chunki kabirning kaginiga g'azib mujohidlar o'zligidan jangga chiqish chiqishmayam ketdi hamshirlarimiz alloh ulardan rozi bo'lsin xuddi sabilning davridagi masalan e, sabil chekingan bo'lsa ba'zi sahabi onalarimiz e, ulug' degan kishilar uyga kirib jingni jipini ilingni biz qilishni bizga biz jang qilamiz deb jang maydoniga kelgan shuning o'xshagan u yerdagi shehidning ahllari sizlar kiyimlarini qurollarni bizga bering biz jangni biz qilib qurolni bizga beringlar deb to'lab manda u afifalar tavhid nima alvalo valbaro degan nima dindagi tog'ut bilan ado judo bo'lish degan nima degandek jiddiy savollar javobini bilib turib mug'ambarlik qilayotganlarga yoki bilolmay qoymoqchilarga ro'shan hujjat turg'izib qo'ydi hatto ayollar ilg'amas kirgan bo'ldi ayollarni shahid bo'lganlarga yordam bo'lganlarni o'z ko'zim bilan ko'rgan bo'ldim ayollarniki bu amali endi mujohidni qattiq g'azbini tashlab qo'ygan bo'ldi shijoat ko'tarilgan bo'ldi u kungi jang hamda alloh subhana taoloning tavbiyi bilan intayin yaxshi bir jang bo'ldi kelgan kofirning hammasi qo'rchab bilindi butunlay yo'q qilindi kofir shu kun keskinlik jang Ey Allah, Бүгін сінің пайғамбарыңа тіл тәккізіп атқан, уммахатың мұқиынға тіл тәккізіп атқан, шариатқа тіл тәккізіп атқан бұл кәпірлерні, бұл мүртәтлернің, бұл шияларның, бұл мұсылманларның исламны, мұжахидлерні, шариатны жалғыз қойып кетіп кетішін біз саңа өзі өзі айтытмыз. Аллахумма инна натазыру илейке минна тәлі хаула. Ey Allah, mana bularning bu qochib ketishidan, yuz o'rishidan jang maydonini qo'yib, payg'ambarning Yüz obro'yni himoya qilishni qo'yib keyni kesip etken bu kaç qochqinlarning qiliqidan biz sana özür aytyapmiz ya Allah. Allah'ın rahmatiga ilishmak taskan ukan taskan shayt olmoq taskan man ularga boqdim ilg'imos kiyib boqdim ini bir yerga boqdim man shayt olmoqning taskini man obdan bilib bo'ldim hali teshib boqdim ukan man man ikino shu ulamga berdik bat qilvamo deb masjidda ashada e'lon qildicha yukam shunda sab ketchaman man ashaga ulamga berdik ya alloh bizlarni oxirgi tiniqimiz va eng oxirgi bir tomchi qinimiz qolganga qadar bu muqaddas tavhidning himoyachilari qatoridan qilsin جرحك كي يضمد جرحك هجروا من ثرى بلدانهم طوردوا بشبابهم مزقت أجسادهم كل ذا من اللهم إني أسألك أن تنصر عبادك الموحدين الذين يقاتلون في سبيلك يا الله اللهم انصر اللهم انصرهم اللهم افتح على ايديهم اللهم من اجل